Missieri, mhux biex ngħinu taf, il-gwerra lih isa ma ġietx. B'xelter ma jridx jaf, dejjem fil-kamra tiegħu. Biex joħroġ trid toħorġu. Jgħidlek, jekk għandhom isibuni hawn, immut hawn, xi jkun ġara. U dejjem b'dak l-imbierek ta' vjolin. Idoqqu u l-bombi niżlin. Għax missierek billi ma jarax, mhux għalkemm jagħmel il-qalb jiċċaqlaq minn fejn ikun. Irrid min imexxih. Kieku jien dejjem ngħidlu, wiċċu nikollu bil-kliem, imma qatt ma jrid jisma'. Sa hawn ara jaqsal, sa dil-bitħa, mhux aktar il-bot. Aktar minn hawn ma jitwarrabx. Hemm ara, jintefhem f'dik ir-rokna bil-vjolin f'idu u moħħu mistrieħ. Qishom il-bombi hemmhekk ma jilħquhx. Imma tantx tħallih jafda. Ara Rebekka x'fda ġarala. Mietet bla ħama u xaħamam. Tih il-vjolin lil missieri? u ttih x'jiekol. Qalbu marbuta wisq miegħu għax il-vjolin jgħid li jfakru fl-istorja t'ommi. Kienet tħobb ħafna l-mużika. Meta sar jafa l-ewwel darba kienet f'ballu. Hi kienet tisfen u hu jdoqq. Il-vjolin donu qatt ma jieqaf f'idejh U issa li għama, iħossu aktar ifarrġu u jferrħu. Il-Madonna ta' Ħniena, bomba oħra! Alla tagħna sma' t-talb tagħna! Missieri, missieri, ħa nitla' għalih. Iġru, iġru, għax reġgħu ġew fuqna daw! Hawnhekk hekk, jidħlu ma nkunux nafu! Inti nżel minn hemm u ejja x-xelter! Hawn qiegħed fil-qrib! Arani ġejja! Dawn ix-xjatem mhux ta' min jafdhom! Ħsara wisq m'għamlitx, ħofra biss fit-triq, uħġieġ ta' twieqi miksur. Shrapnel laqtet il-gidja ta' Mattia u ħallietha tal-post. Ma kenix bomba. Kella teqrida hekk. Kont nibża tant għalija. Rajt titwielet ftit ta' xurilu, sa kont nisqija l-ħalif kamarti. U fix-xitwa kont insaħħana u nraqqada fis-sodda tiegħi stess u nħaddana miegħi. Dan Mattija wkoll u x'qed nisimu? Iraqqada miegħu xkull waħda wkoll. Kienet għadha tant żgħira. Kont imbuża daqs li kieku kienet binti. Daqs li kieku kienet kreatura tiegħi stess. U kif ma stajċ inħobba. Immur fejn immur tiġri miegħi. Ħliefa fil-ħajja ma kellix. Kont titkellem u tifimni. Tassew, issa qed nara din il-gidja kemm kont ħobba? Jien nista' ngħid Mattija x'qalb tajba għandu. Daqqa tgħid minnu meta ġej bżonna sibta. Kmien illum kemm bakkar ġakkina mill-quddis Il-Quddis mur int, Karl, mhux jien, mur int u dik l-oħra ħabibtek. Il-Knisja likom qiegħda mhux għalija biex tmorru tagħtu fuq sidirkom u mbagħad titqu bil-proxxmu tagħkom. Bil-ma tadu għadu dis-saħna kollha. X'għamiltlek jien? Kelma kull metlek ta' ġejt tiblani. Illum il-miliet, taf? Il-miliet iva, u jalla jibatu li tajjeb, għax ma dik ħazin sen nispiċċa. U kem qed iġiba bi kbira. Ibnek mhux tifel taf, U anqas pina mi tifla, kerreja sħiħa xelet b'dal ħafna gdiedem tiegħek. Tifel mhuwiex, imma dik ma tgħodx għalih. Dak tifel tal-iskola u brasa jdur jekk tkompli tħares leh. Għajdilha, qed ngħidlek biex tgħidilha għax nagħmel il-milied. Ara nisejra. Il-milied it-tajjeb ġak. X'int maġla? X'tak? Ħallija, għax illum maħniex. Ma jmissiex, illum ġurnata mqazza. Għallinqas illum, imissa tinsa kollox. U xi tridha tinsa? Mela xi ħadd qed jagħmilha xi ħaġa. Billi Prina qed tkellem il-bina. Daqshekk x'ġara? Ġew qalulek li jien mort il-ħabs. Dan int għadek kemm għadtu. Imma għaliex ma tafx? Ngħidlek, minn xiex nistħi m'għandix. Missier David miet u ħallih żgħir. Ħallini armla b'tifel ċkejken. Xi stajt nagħmel? Kont nieħu ħsieb wieħed armel. Kellu ħemel tfal. Lil ibni ma kienx jaħmlu, kien isawtu. Darba ma flaħċ aktar. Fluġieħ ta' qalb li kelli, xejrtlu daqqa ta' sikkina. Kien għalhekk li rajt il-ħabs. għal ibni, għall-imħabba li kont inħobb il-David. Dak biċċa dem minn qalbi, kif tridni ninfiret minnu? Daqsek xamilt ħażin jien jekk ħabbejtu. L-imħabba minn Alla ġejja. Imma mhux meta qed tisraqa minn qalbhom li marret il-ħabsa liħ. Għalhekk l-imħabba tiegħu jien irrida tkun għalija biss. Jien li rabbejtu, fis-sittu, sofrejt ħafna liħ. Ma rridx narah jinfiret minni u jmur ma ħaddieħor. Irrid narah dejjem f'dari, nieħu jien. Indur bih fil-mard kif għamil dejjem. Jekk imur hu, nispiċċa jien. Dak biċċa demm minn qalbi. Taħseb għal rasek qiegħda int. Ma kontx inħassar festi jien, kieku l-laqgħat tagħkom ma kinux biex jinfired David minni. David inħobbu, Pina, aħirbu. Għaż-żwieġ David mhuwiex sakemm nibqa' ħajja jien. Din l-idea għad ikollok tbiddilha. Mal-mewt tiegħi.